بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منا إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشية أبصارهم خاشية أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكزوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعرائق وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العلي العظيم हाणे असां कुझु आयतूं पढ़ियूं आहिनि सूरत अल कलम जूं आख़िरी आयतूं आहिनि सभई पढ़ी छॾीसूं हींअर हाणे छा थो कजे जो आयत कहिड़ी खां हींअर आयत उणटीह खां वठी आयत ॿावंजाह ताईं पढ़ियोसीं पर जेका ॻाल्हियूं अॻु में पढ़ी चुकासीं उन महिल पहिरीं अलाह ताला सूरत जे शुरू में नून वल कलम खां वाई असरून रफ़सूल जो अख़लाक ऐं हुनजो मजनू न हुअण जी ॻाल्हि ऐं हुनजे मुखालिफ़नि जी ॻाल्हि जेके खेनि रद था कनि खेनि माज़ल्ला मतिलबु त कुफ़ुर था कनि क़ुर खां मुहम्मद खां रसूल खां उनजे मुतल ॻाल्हि थी सतीं नंबर आहे ताईं कहिड़ी ताईं उन खां पोइ उन उन उन खां पोइ आयो पंहिंजो खेती वारा बनीअ वारा जेके बाग़ वारा जेके जन्नत वारा पंहिंजे उन पाण में सलाह कई त हलो त हलूं पंहिंजो हली चूंडे था अचूं पंहिंजो फ्रूट आहे या मेवो आहे या फसल आहे जेको बि आहे ख़बरदार अॼु कंहिं मिसकिन खे न वठी हलिजो पोइ उन वरी पाण में आख़िर में चयो त पंहिंजो ॾिठांव त सम्झनि फसल ख़तमु थी वियो हलियो रफ़ ख़तमु करे छॾियो पोइ अलाह ताला त वरी रागिब थिया पोइ त असां रबना ईअं मिना इना इला रबन रागिब असीं रागिब था थियूं रब पा करे ऐं पंहिंजो असांखे भलो ॾींदो हिन खां वधीक चङो ॾींदो आहे तूं हींअर पढ़ियूंसि कज़ा लिखियलु अज़ाब हाणे खां अज़ाब जी ॻाल्हि वरी थी हले भले अज़ाब अज़ाबुल आख़िरत अकबर आख़िरत जो अज़ाब जेको आहे सो वधीक आहे लौकानू यालमून जेकॾहिं तव्हां सम्झो हाणे हिकिड़ो पहिरीं इहो सूरत सम्झो त हीअ जेका सूरत चयोसीं त चोथों नंबर आहे सूरत सूरत पहिरीं बिस्म इक़िस्मर ख़लक खां पहिरियों नंबर हुई उनजी कुझु आयतूं पहिरियों नंबर हुयूं उन खां पोइ मुज़मिल जो हिसो को आयो उन खां पोइ मुदसर जो को हिसो आयो उन खां पोइ हिन सूरत जो को हिसो आयो चयोसीं इहा ॻाल्हि कईसूं पर हाणे कशफार जा साहिब ऐं ॿिया घणा मुफ़सर जेके आहिनि चवनि था त हीअ हिन हीअ सूरत जेका ॿावंजाह आयतूं जेके आहिनि इहे चईनि हिसनि में विरायलूं आहिनि पहिरियों हिसो जेको आहे पहिरीं आयत खां वठी सतीं आयत ताईं उहो मखे में नाज़ु थियो आहे उहो उन वटि जेको रद्द करण वारा जेके काफ़र आहिनि जेके मुकज़िब आहिनि अलाह ताला जे कलाम खे कूड़ था कनि उन्हनि जी ॻाल्हि हली उन खां पोइ जेको बाग़ जी ॻाल्हि हली जेके विया चूंडण जे लाइ <clears throat> उहा उहिदे जंग खां पोइ आई आहे ऐं पंहिंजो उहा मद मदनी आयतूं आहिनि पंहिंजे आयत अरिड़हीं खां वठी ऐं आयत सम्झो ॿटीह ताईं या टेटीह ताईं हाणे हिन खां पोइ वरी इन लिल मुतक़ीन ऐं इहो अज़ाबु उल आख़िर जी जेका ॻाल्हि पई हले या इन लिल मुतक़ीन खां वठी यानी चोटीह नंबर आयत खां वठी सतेतालीह नंबर आहे ताईं जेको आहे सो वरी इहे मखी आहे इहे शुरू में पहिरीं आयूं आहे मतिलबु त कंहिं वक़्तु आहियूं पर हुन सां गॾु कोन आहियूं कंहिं वक़्तु आहियूं हाणे इहे थियूं मखी आहे थियूं टे हिसा इहे थी विया पहिरियों हिसो मखीअ जो आहे ॿियो हिसो मदनी टियों हिसो हाणे हीअ वरी मख मखीअ जो ऐं चोथों पियो आख़िरि ताईं मुंहिंजो आयो हुन मंझि जेको हज़रत यूनिसर इस्लाम जी ॻाल्हि ईंदी उहा बि उन्हनि मंझि अची वई मके मंझि त उहे थी वियो हाणे पंजाह अठेतालीह नंबर आयत ताईं इहो थियो हिन खां पोइ वरी ईअं कादल लज़ीन कफ़ुर जेके आख़िरी ॿ आयतूं आहिनि उहे वरी मदनी आहिनि मदीने जूं आहिनि या छा त काफ़र जेके आहिनि से तो ते हुन ते नज़र था हणनि तुंहिंजी कोशिशि था कनि काफ़र अहिड़े नमूने सां थोरा ॾिसणु ॾिसणु था चाहिनि हुते ॼण इहो हुआ जेके जादू बि कंदा हुआ नज़र बि हुआ ऐं सूरत कुल कुलाउज़ बेरबल फलक ऐं कुलाउज़ बेर बिल नासे ॿई दफ़ा लथियूं आहिनि हिकु दफ़ो मदीने में हिकु दफ़ो मके मके में पहिरीं लथियूं आहिनि हुन खां पोइ मदीने में लथियूं आहिनि त हुन उनमें लबीज़ जेको जादू कयो हो उहो हीउ वरी को ॿियो साहबु हो जेको नज़र हणंदो हुओ नज़र हणंदो माना त जेकॾहिं को माण्हू को चङो हुजे सुहिणो हुजे का गऊं सुहिणी हुजे को मेंह सुहिणी हुजे को घोड़ो सुहिणो हुजे को सुठो वणंदड़ हुजे त पोइ हुन ॾांहुं ॾिसा ॾिसंदो ऐं हसद कंदो पंहिंजे दिलि में हुजे त पंहिंजो हू जेको जानवर आहे या जेको माण्हू आहे सो मरी वेंदो या हुन ते को असरु थी वेंदो हलियो नज़र बद जो इहो नज़र बद जो चश्मो हक़ु आहे मतिलबु त इहा ॻाल्हि कूड़ी कान्हे का नज़र जो लॻणु इहो नज़र आहे पोइ हाणे केतिरो नुक़सानु थिए कंहिंखे थिए केतिरो थिए अलाह ताला माफ़ु करे वरी कहिड़े नमूने सां बचाव करे बचाव जा तरीक़ा नज़र हणण वारे खे चइबो त वज़ू कर ऐं अलाह ताला खां दुआ घुर वग़ैरह या कुलाउस पर बरहाल नबी पाक सलाह सम ते बि लबी जो जादू थियो हीअ थियो हू थियो हीअ ॻाल्हियूं मतिलबु आहिनि बरहाल अहिड़ी चारि हिसा थिया हिन में आयत हिन सूरत जा हाणे हिते असां इहे आयतूं पढ़ी वियासीं पहिरीं त मुतिनि जे लाइ जेको आहे सो जिन्नात आहिनि नयूं वारियूं ऐं मुजरिम जेके आहिनि से मुस्लमाननि जहिड़ा कोन्ह थींदा या मुस्लमाननि खे असीं मुज़िमनि जहिड़ो कोन्ह कंदासूं इहो थीम जेको आहे ॿियनि हंधि बि क़ुर शरीफ़ में आयो आहे त असीं हिननि खे को हुन जहिड़ो कोन कंदासूं पंहिंजो घणनि सूरतुनि में आहे इहा ॻाल्हि मालखुम कहफ़ की छा था सम्झो त हिननि खे असीं को वाइदो कयल आहे को असांजो को कंहिं किताब में लिखियलु आहे उहो खणी अचो असांखे ॾेखारियो अचो फरियातू बि शुरू कार का को शरीक आहिनि को हिननि जा जेको आख़िर मंझि हिननि खे मदद कंदा जेके उहे आणियो भला त शरीक जेकॾहिं अथव के त आणियो त ॾिसूं कीअं था तव्हांजी मदद कनि इहो सॼो थीम थी वियो फलियातू यातू विश्व काइम कानू सादिकिन हाणे हितां असां ॿाएतालीह नंबर खां था पढ़ूं माना था करियूं छो जो माण्हू करे चुका आहियूं पियो थी ओन शायदि पहिरीं बि कई तूं माना त उन ॾींहुं जॾहिं साख जेका असां खुलंदी साख ई रान आहे हीअ जेका रान रान सिंधीअ वारी रान जंहिंखे छा थो चइजे उहा जॾहिं खुलंदी हाणे उहा खुलंदी मुफ़सरनि खे चवंदा त इहो अलाह ताला मतिलबु त कुझु खोलींदा का शइ मतिलबु त उन जी माना आहे या जो चवां उहो मतिलबु त हालति खुलंदी क़यामत जे ॾींहुं ऐं चइबो हुननि खे त सजदो करियो सजदो करियो अलाह ताला खे सजदो करिणो आहे हाणे उते उहो सजदो न करे सघंदा या इहो हिते थीम आहे अजब जहिड़ो वयुदा इलाही सजूद ऐं सॼो सॾु कया वेंदा हीउ मजहूल आहे पैसो आहे फॉर्म हीअ त सुजूद फलाई यस थी उह न पोइ इस्तात न रखंदा ताक़त न रखंदा सघ न हूंदी हुननि खे जो सजदो करे सघनि छो जो हिन दुनिया में सजदो न कयऊं फ़ख़ुरु कयऊं अठ कयूं वॾाई कयूं चई असीं सजदो वरी कीअं कंदासीं कंदासूं अलाह खे सम्झो पर इहो सजदो करणु जेका वॾी ॻाल्हि आहे उन ॾींहुं सजदे करण जी इस्तात हुननि खे न थींदी ख़ाशियतनि अबसार ख़ासियतनि अबसा अखियूं जेके आहिनि झुकियल हूंदियूं ख़श ख़श ख़श कयल हूंदो ख़शियत बि आहे ख़ासियत बि आहे अबसार तर हक़ ज़िल हुनखे वेड़े वेंदी ज़िलत हुनखे बूथ जा बुछड़ा हूंदा खुआरी हुननि खे वेड़े वेंदी कानू युदाउन इल युदा हाणे सिजे न करण जो सबबु उते क़यामती ॾींहुं इस्तात न खणण जो सब सबबु हाणे थो अचे त हुननि खे सॾु कयो वेंदो हो युदाउन ऐं ॿियो दफ़ो युदाउन थो अचे लफ़्ज़ वक़द कानू युदाउन ऐं हुनखे सॼो वेंदो हो वहम सालिमून हुन वक़्तु सही सलामत हूंदा हुआ त बि निमाज़ जे लाइ कोन ईंदा हुआ सही हाणे हिक वॾी ॻाल्हि आहे मतिलबु त माण्हू सही सलामत आहे सिहत आहे आफ़ियत आहे चयो त फ़रागत ऐं सिहत इहे ॿई नेमतूं आहिनि जीअं तव्हां फर फारिग आहियो को मतिलबु त वांदा बि आहियो ऐं कम बि कार बि कोन था मतिलबु त अहिड़ो हीअं फ़ुर्सत आहे तव्हांखे ऐं तव्हां उन फ़ुर्सत जो फ़ाइदो नथा वठो जो क़ुर पढ़ो को निमाज़ पढ़ो को हीअ करियो हू करियो इहो फरागत जो वक़्तु जो ख़ासि हर वक़्तु माण्हू खे न मिलंदो मुंहिंजो हासिलु न थींदो सिहत जेका हींअर मिलियलु आहे तव्हांखे सालिम आहियो सही सलामत आहियो ऐं हलो था घुमो था फिरो था उथो था विहो था उहो सलाह कोन्ह थींदो माण्हू बीमार थींदो त उथी वेही कोन्ह सघंदो पोड़ो थींदो त उथी वेही कोन्ह सघंदो त हिन वक़्तु जेकॾहिं माण्हू न कनि कंदो हुयो कमु त पोइ आख़िरी ॾींहंनि में कीअं करे सघंदो वक़ादु वक़द कानू युओन इल सुजूद वहम सालिमून ऐं हुननि खे सॾु कयो वेंदो हो पर उहे कोन ईंदा हिन वास्ते हालांकि उहे सालिम हूंदा हुआ सही सलामत हूंदा हुआ सिहत चङा भला हूंदा हुआ सिहत सलामत सिहतियत हूंदी पोइ छॾे ॾे मूंखे अलाह ताला चयो छॾे ॾे मूंखे मूंखे मतां झली मां हितां सिंधीअ में की मतां झली मूंखे आउ ॾिसंदा त हिनखे छा थो करिया ठीकु थो करिया पाणी थो करिया माण्हू असां अहिड़ो कुझु चवंदो छॾ छॾिंदा आहियूं हणा ॾंडो हाणे पर अलाह ताला जो ॾंढो जेको आहे हुनखे आवाज़ु आहे कोन्ह को ॾिसण में कोन सम्झ में कोन कयो अलाह ताला वटां आयो आहे फ़ज़रनी बि साईं ज़रनी टे दफ़ा क़ुर शीख में आयो आहे ज़रनी ज़रनी हिकिड़ो हिते आहे हीउ जेको ऐं इन खां अॻु में जेके ॿई सूरतूं नाज़ थियूं आहिनि मुज़मिल में आहे ऐं सूरत मुदसर में आहे हरसत छा आहे हिते फ़रमाए थो फज़रनी पवई इहो कज़िब बिहाज़र हदीस जेके मूंखे ऐं उहो उनखे छॾे ॾे यानी असीं पाण में निबिरूं था तंहिं विच में न पओ इहो चवां मूंखे छॾे ॾे ऐं हिनखे छॾे ॾे यानी न तूं हिन जो पासो वठि न हिन जो पासो न मुंहिंजो पासो वठि मूंखे छॾे ॾे त पाणी तो हिन सां निबेरो करियां पाणी थो फ़ैसिलो करियां पाणी थो हिन सां पुॼां तूं छॾे ॾे मूंखे फज़ानी वमई इहो कज़ बि या जेको जंहिं कूड़ो ते कयो ब्याज़ल हदीस हदीस लफ़्ज़ु हिते क़ुर जो माना में आहे हिते अॻिते सूरत मुरसलात में बि इहो साॻियो लफ़्ज़ु थींदो क़ुर जे माना में ऐं ॿियनि हदिनि ते बि क़ुर जे माना में हदीस हदीस माना हीउ जेको अचे थो पियो कुआर थिए पियो क़ुर शरीफ़ वियो हाणे हिते आहे सूरत अल कलम में इहो ई आहे हाणे सूरत मुज़मिल में ॾिसूं छा सूरत में मुज़मिल में अलाह ताला फ़रमाए थो ॾहीं आयत में वसबिर अलामा या खूलून जेकी चवनि था तोखे हुन ते तूं सब्रु कर जी ॻाल्हि दिलि में न कर वाजर अहम हज़रनि जमीला हुन खां परे गुज़ार मतिलबु पासो कर हुन खां जेके मतिलबु तुंहिंजी मुखालफ़त कनि था उन खां पोइ यारहीं आयत में फरमाए थो उहा ज़र नी ऐं मूंखे छॾे ॾे ऐं वल मोकज़ बि न कूड़ा कूड़ो जेको कनि था तोखे जेके कूड़ कंदड़ आहिनि कूड़ो कंदड़ आहिनि यानी जेके काफ़र आहिनि तोखे नथा मञनि हुननि खे छॾे ॾे असां पाण में निबरंदा पाण ई करियूं वज़रनी वल मोख़ज़ बि न उलिन न अहमियत जिन खे नहमतूं मिलियल आहिनि अलाह ताला वटां यानी शाहूकार आहिनि पैसे वारा आहिनि पुट अथनि माल अथनि मूं ॾिनो त मान को पाण त अधु कोन कयो अथऊं पुट ऐं धीअ किथां थियूं मिलनि अलाह ताला थो तरह तरियूं मिलनि वज़रनी वल मोख़ज़ी न उलिन ना उहा महिल होम कलील आहे ऐं थोरी डर ॾे उन्हनि खे मोहलत ॾे थोरी हुननि खे न थोरी थोरी मोहलत मतिलबु पाणी पुआऊं पोइ इन लदाईंदा अंकाल जा उहा ज़ा उस सां तयारु करे रखियो आहे हिननि जे लाइ पंहिंजो हथु कड़ियूं ऐं हिननि जे लाइ ताम बुछड़ो खाधो जेको खाईंदा जनम उहो असां तयारु करे रखियो आहे इहो सूरत मुज़मिल में आहे आयत नंबर यारहीं मज़ ऐं सूरत मुदसिर में बि नंबर यारहं यारहीं नंबर आहे साॻी नंबर जेको आहे हुन खां अॻु में फ़रमाए थो फल सतीं आयत खां वठी भले रब फासबिर अलाह ताला तुंहिंजे ते सब्रु कर फैज़ा नुखरफिन नाखूर जॾहिं आवाज़ु ईंदो पंहिंजो नाखूर जो नफ़ीर जो फिज़ा लिख योमाइज़िन यौमन नसीर पोइ ॾाढो ॾुखियो ॾींहुं हूंदो अल काफ़ी न ग़ैर यसीर काफ़रनि ते सवलो न हूंदो सवल सवले खां उबतो यानी सवले जे ख़िलाफ़ु हूंदो सवलो कोन हूंदो बिल्कुलु ग़ैर यसीर हूंदो हुअसि ज़रनी मूंखे छॾे ॾे वमन ख़लाक थियो वफ़ीदनि जंहिंखे मूं अकेलो करे ख़लकियो आहे यानी जा ॼमे सघो पंहिंजे मुंहुं थो अकेलो थो ॼमे को पंहिंजे लो लाओ लश्कर सां त कोन थो ॼमे पंहिंजे पुटनि धीअनि सां गॾु त कोन थो ॼमे पंहिंजे ज़ाल ऐं पंहिंजे पीउ सां गॾु त कोन थो ॼमे सभु को पंहिंजे पाण थो पंहिंजे लेखे थो ॼमे त पंहिंजे लेखे थो परवेश पाए क़बर में बि सभु को पंहिंजी क़बर में वेंदो सभु को पंहिंजे लेखे क़बर ते अबा आहे न को पंहिंजे पीउ जे क़बर में वञा न को पुट जे क़बर में वञा न को धीउ जे न को माल माउ जे न को ज़ाल जे सभु को पंहिंजी पंहिंजी क़बर में वेंदो को जनम में बि सभु को जन्नत में बि सभु को पंहिंजे लेखे इन हिसाब सां वेंदो पर पोइ जेके मोमिन आहिनि हिक ॿिए जी शिफ़ात कंदा वग़ैरह वग़ैरह ऐं उहे जेके जहन में आहिनि जेके हिक ॿिए सां कचहरियूं कंदा जहन में पोइ उहो थींदो पर हिते अलाह ताला फ़रमायो त वरी बि सूरत मुदसर यारहीं नंबर सूरत यारहीं नंबर आयत में ज़रनी वमन ख़लक ख़ालात वाहिदनि व जालत लहू मालनि ममदूदनि ऐं असां हुनखे ॾिनासूं उन्हनि खे कयो मूं माल माल सां भरियल माल तमामु घणो ॾिनो वञनि उहो बनी न शहूदनि जे पुट आहिनि जेके मुंहिंजा कचहरीदार आहिनि उन्हनि खे शाहिद आहिनि महत लहू तमहीदनि ऐं वधायमि उन्हनि खे पूरी तरह सां सुमय यत आहिनि अजीद वरी बि अञा तव्हां करे थो त हुनखे वधीक थी मिले ॻाल्हि वधीक मिले कल्ला हरगिज़ ईअं न आहे इन हू कान आया काने अनीदा असांजे आहे तुंहिंजा ई दुश्मनी थो रखे हुन सां ज़िद थो करे स उर हक हू साउदा इजो चाढ़ींदुसि हुनखे हू बे जबल ते की पाण चवंदा टिकटिकी था चाढ़ियूं हिनखे फा ई था ॾियूंसि ॿी त कीअं था ॾिसूंसि अहिड़े नमूने जी सम्झी हीउ थियो ज़रनी क़ुर शरीफ़ में सिर्फ़ु इहो टे दफ़ा आहे पर ज़र हुयमि फी ख़ौदम यल आबून छॾे ॾे हिनखे त पोइ छॾे ॾे उहो बि में छॾे ॾे ज़र इन्हनि खे छॾे ॾे त पंहिंजे रांदि में मसरूफ़ हुजनि ऐं पाणी बिछंदो असां हिननि सां उहो बि आहे ऐं फिरॉन चए थो त मूंखे छॾे ॾियो त मूंसा खे मारियां मूंखे मूंखे न झिलजो मूंखे मथां पासो कयो मतिलबु अहिड़े क़िस्म जूं आहे तूं आहिनि ॿियनि हिसाबनि सां पर ज़रनी सिर्फ़ु हिननि टिनि जॻहियुनि ते आहे दे रुज हुम इजो आस्ते आस्ते दर्जे ब दर्जे धीरे धीरे पकड़ींदा हुआसीं हुनखे अहिड़ी तरह सां पकड़ि कंदा हुआसीं जो हिननि खे ख़बर कोन पवंदी हुई त कंहिं पकड़ि कई कीअं पकड़ि कई छो पकिड़ि कई का ख़बर कोन्ह पवंदी हिननि खे ऐं आहिस्ते आस्ते पाणी पाणी पकड़ींदुसि हिनखे व ओम ली लोम ऐं डर थो ॾियां उन्हनि खे हिन कैदी मथीन मुंहिंजी रिथा जेका आहे मुंहिंजी कैद काफ़ कुते सां क़ैद मुंहिंजो जेको आहे मुंहिंजी रिथा जेका आहे मुंहिंजी छा प्लॅनिंग जेका आहे सा तमामु पुख़्ती पकी आहे रिथ मुंहिंजी पकी आहे मथीन आहे मथीन सगारी ताक़त वारी पकी पुख़्ती आहे अहिड़ी जो बसि जीअं भित पकी करे ठाहिजे अहिड़े नमूने सां बसि पकी आहे हुन में जेको ॾार कोन्हे हुनमें को गड़बड़ का कान का थींदी को त अजाई वजाई मुंहिंजी थी वञे हली ईअं कोन्ह थींदो ग़लति थी वञे हली उहो कोन्ह थींदो मुंहिंजी पकी पुख़्ती रथ रिथ आहे अम हम अजरन फहमिम रायरन मुस्कलून छा तूं उहे पैगम्बर सलाह हिननि खां अजर थो घुरी हिननि खां पैसा थो घुरी <laughs> मूंखे पैसा ॾियो त पोइ आऊं तव्हांखे ॿुधायां ई ॻाल्हि या छा मतिलबु त को हिन खां एवज़ थो घुरी कहिड़ी ॻाल्हि थो घुरी जो हीउ पंहिंजो चटीअ खां जे ॿार खां हेठि मुस्क़लून मु सकल हेठि गड़ा थी विया आहिनि धरती में घुसिजी विया आहिनि हलिया जो उथी न सघनि तोॾां अची न सघनि तुंहिंजे रस्ते ते अची न सघनि छा हिननि वटि को ग़ैब जी ख़बर आहे जेका उहे लिखनि था हाणे अहिड़ो मज़मून जे नगमे में थी वञो ऐं नून जेका मस्कुपड़ी बि आहे नून अलाए छा माना आहे पर बहरहाल साहिब हूत हिते अलाह ताला फरमाए थो साहिब हूत यूनिस अल इस्लाम खे ऐं ॿिए हंधि अलाह ताला फरमायो ज़ुनून सूरत अंबिया अलाम अंबिया अलाम अंबिया अलाम में अलाह ताला फरमायो त वज़नून ज़नून मच्छी वारो साहिबु मच्छी वारो इज़हब मुगादिबन फज़न अल नक़दिर अलह फ़नादािज़ुलमात अलाह इलाह इलाह अंत सुबानक इनी कुंत मिनालिमिन फस्त जबनालय नमालिक नुंज़िल मोह मिनी नाल ॿ आयतूं आहिनि इहे सूरत अंबिया में हिन में इस्लाम जो नालो आहे पंहिंजो ज़नून हिते यूनस नालो कोन आहे मतिलबु यूनसंस नालो आहे पर हिते ख़िताबु आहे जेको ज़नून जो हुन सां ऐं इन ई सूरत में जो आहे दुआ आहे जेका हुन घुरी हुन जा लफ़्ज़ इन सूरत में जा आहिनि सूरत अंबिया अंबियाम इहे आयत नंबर सतासी खां वठी अठासी नंबर ॿ ॿ आयतूं आहिनि हिते ऐं टे आयतूं आहिनि हिते सूरत कलम में हुकम रबिक वला थकुन क साहिबिल साहिबिल हूत हूत वांगुरु न न साहिबिल हूत वांगुरु नथजांइ जी माना त जल्दी न कजांइ ऐं भॼी न वञां वरी कोन थो वञा भला ठहियो जेको हुकुम जो मुको मूं ॾिनो आहे उहो कजांइ हा हज़त जी कहाणी कंदासीं पाण त हुन में मतिलबु त इहो ईंदो त हुनखे अलाह ताला हुकुम कयो त वञु फलाणे नैनवा जे तरफ़ वञु उते वञी हुन चयो लाइन नुवाद केरु थो वञे साईं मूंखे त पर हू आहिनि मुंहिंजो याखूब जो औलाद कोन्हनि बनी साहिल कोन्हनि हू त गुआम गुआम आहिनि हू त इन फिडल्स आहिनि हू त पंहिंजो जिन ट्राइल्स आहिनि हुननि खे कहिड़ो हक़ु आहे जो अलाह जो त्योर अलाह जो कलाम हुन वटि पहुचे ऐं वरी इस्तफार कनि ऐं वरी हीअं कनि हूअं कनि त अलाह ताला हुनखे चयो सूर पंहिंजे तौरात जो किताबु जेको बाइबिल में आहे बुक ऑफ जोना जोना जो किताबु हुन मज़ायो त असां हुनखे चयो त तूं वञ जी वॾी ख़बर आई आहे तूं तमामु पुछा कमु था पिया कनि हुनखे वॉर्निंग ॾे अंज़र हुनखे इंज़ार कर जीअं रसूल पाक सलाह खे हुकुम थियो त इंज़र त हुन चयो हाणे हिनखे वञा हुई आहिनि माण्हू सिधा सवां सिधा जीअं हिनखे चइबो हाणे इहा पाण तौरात हुन में लिखियलु आहे किताब में बुक ऑफ जोना जे हुनजे जेके साहिब आहिनि पंहिंजा छा चइबो आहे मुफ़सरीन हुनजा उहे चवंदा हुआसीं त आहिनि सिधा साधा माण्हू हिनखे चइबो त बाबा तव्हां इस्तफ़ार करियो त यकदमि इस्तफ़ार करे वेंदा पोइ त ई बची वेंदा हलिया आऊं हरूभरु वञा वञी हिन खे बचायां ऐं हीअ त बनी साहिल मञा कोन्हनि पोइ इनखे हिकिड़ो वारो पहलू जेको आहे पाण हुन में मुफ़सिर हुन जा बयानु कनि था त इहो हुयो हुननि जे दिलि में इहो तव्हां ॾिठो त सभई हा पाण बि चवंदा आहियूं पंहिंजो असां बनी साहिल जे क़ौम जे लाइ विया आहियूं ॿियनि खे असीं कोन कंदासीं ईसा ई साहिल जेको आहे सो बि चए थो बाबा आऊं त रुॻो भटकियल जेके वृढूं आहिनि बनी साहिल जूं उन्हनि खे ऐं गॾु करणु आयो आहियां ऐं तव्हांखे कोन आयो आहियां ॿिया जेके माण्हू आहे हिकिड़ी माई आई चए मूंखे बि तूं दुआ कर मूंखे बि तूं चए न तोसां मुंहिंजो वास्तो कोन्हे को मुंहिंजो आऊं रुगो परीं साहिल जे क़ौम जे लाइ आयो आहियां वग़ैरह इहो ॼण हिकिड़ो ख़्यालु हुनजे दिलि में हो हालांकि अलाह ताला जो जेको दीन आहे उहो त सभु कंहिंजे लाइ आहे पोइ हाणे इहो पाल जेके ॿियूं बिछड़ायूं कयूं पर इहा चङा ई जो पंहिंजे यहूदियुनि खां ॿाहिरि दीन खे खणी वियो पोइ जेका चङाई हुनजे तरफ़ां थी जेका बुछराई थी बुछराई इहा थी जो <clears throat> हुन अलाह सां गॾु छॾियो पंहिंजे टेह सां करे हज़रत ईसा आले स्लाम खे अलाह जहिड़ो करे छॾियो अलाह जो पुठि करे छॾियो ऐं पंहिंजो दीन में घणो फेरा करे छॾियो हज़रत मूसा इस्लाम जो कानून असां हिते लागू न आहे जो छो जो असीं मुहबत था करियूं त हाणे इहो हिननि मज़ कोहूदनि इंसार निसार में बि छो जो यहूदीन में इहो हो त छो जो असीं याक़ूब जो औलाद आहियूं याकूब खे अलाह ताला जेको आहे अलाह इस्लाम खे पंहिंजो सुठो कयो आहे इन करे असीं बसि सुठा आहियूं उनजे करे पोइ जेकी बुछड़ाई कयूं असां असांखे फबी वेंदी हली ईसाइनि में वरी इहो थियो त छो जो असीं हुन सां मुहबत करियूं था बिकॉज़ वी लव हिम बसि हीअ असांजो हाणे बसि असांजे खीसे में पियो आहे ईसा अलाह ताला जो हिसो आहे पुटु आहे उहो लाला तलाज जो वग़ैरह वग़ैरह अहिड़ियूं मतिलबु त की ॻाल्हियूं बसि रत असां मोकिलियो आहे ला ताला पंहिंजो पुटु ॾियारे मोकिलियो आहे असांजो खून इहे सभई ख़्याल बुछड़ा जेके हुन हुनमें विझी छॾिया पोइ हुन पाल हुनजे करे दीन जेको आहे सो ख़राबु थी वियो हुओ पर दीन पंहिंजे बनी साइल खां ॿाहिरि निकिरण जे लाइ त हाणे ई क़ौमूं हुयूं नैनवा जेको आहे सो हींअर मूसल जो शहरु जेको आहे इहो नैनवा जो शहरु हो इन करे हिते हिते मोकिलियईं हुतां अची वियाऊं हितां वञा वरी पंहिंजो पराए मुल्क में वञां कीअं थींदा पर हाणे छा हिकु सौ साल पोइ इहे वारा माण्हू जेके आहिनि से वरी वेंदा जो हिननि जी जेका हज़रत सलमा इस्लाम खां पोइ ॿ बादशाहूं थी वियूं हलियूं उतिरी बादशाह जेका समरिया वारी उनखे इसराइल ते चयऊं ऐं हेठी जेका हुई उनखे जूदिया थी चयाऊं पंहिंजो ॾखिण वारी त ॾखिण में जेको आहे सो औलाद थी वियो हलियो हूद जो उन उन बादशाह थी कई ऐं मथियूं जेको बादशाह हुई उहा थी वई बनी वने बिनजामीन ऐं हज़रत यूस आल इस्लाम जो पुटु जेको आहे हुन उनजी त उन उन ॿई ॼणा उते बादशाह थिया राहिल जो औलाद मथे थियो उतर में ऐं लिया ऐं उन ॿिया जेके ॿार जेके से मतिलबु त ॿिया थिया होॾां हुन पासे थिया ॿ कबीला ऐं ॾह कबीला ग़ाइबु थी विया बहरहाल अहिड़े क़िस्म जी का ॻाल्हि त पोइ थिए जो हीअ यूनिस अल इस्लाम आयो पंहिंजे हिन में मूसल में या नैनवा में मूसल नाल तरह कोन हुओ पोइ जी बस्ती आहे उहा साॼे हथ ते आहे यानी छा ओ ओलह पासे आहे मूसल ऐं ओलह ओभर पासे आहे पंहिंजो नैनवा नैनवा जी बस्ती पर सॼो विच विच में दज़ला लंघे थी पर हाणे सॼे शहर खे ॿिन्ही पासनि जे शहर खे मूसल थो चइजे त हाणे हींअर जेको फ़साद थिए पियो ऐं नबी यूनिस अलाम जी जेका मूंखे अॼु अॼु पक थी वई मतिलबु मूं ॾिठा फ़ोटू ॿोटियूं इयूं त जुलाई ॿ हज़ार चोॾहं में जे हीअ जेके आया आइस वारा इन रत यूनिस अलाम जी मस्जिद खे टोड़े छॾियो जीअं इहो साॻियो फ़िक्रु आहे जेको कलंदर जे दरबार खे ॾाहिण जी कोशिशि पिया कनि जेके दाता गंज बख़्श खे ॾाहिण जी कोशिशि पिया कनि जेके हज़रत नबी पाक सलाह जे रोज़े मुबारक खे ॾाहिण जी कोशिशि पिया कनि हाणे इहो कंहिं मूंखे मोकिलियो माण्हू हींअर त हिकिड़ो फलाणो जेको माण्हू आहे उहो हीअ चा पाण हुनजे लफ़्ज़ ॿुधायईं जेको तारिक़ तारक जमीदस्त नालो त मतिलबु इहे माण्हू हूअं त चङाई जूं ॻाल्हियूं पिया कनि पर अहिड़ियूं बुछराई जी ॻाल्हि पखेड़नि था जेका मतिलबु त बुछराई धरती ते वॾी जो मस्जिदुनि खे या रोज़नि खे या क़बरुनि खे माण्हुनि जे ॾाहिनि वेठा हाणे इहो को फ़ज़ीलत वारी ॻाल्हि हींअर मस्जिद नबी यूनिस अल इस्लाम जी मस्जिद हुते हुनजो जो लाश कोन्हे शायदि छो त हुनजो पूरियल उहो ख़्यालु आहे कंहिंजो की हिते आहे की हुते आहे की हुते आहे पर उहो किनार में मोटी वियो पंहिंजे सीरिया में पंहिंजे फलस्तीन में उहो हुते पूरियल आहे या किथे पूरियल आहे पोइ हिते हुनजी क़बर आहे या न आहे पर हिते मस्जिद त हुई न मस्जिद जीअं नवी पाक सलाम जी मस्जिद इहे साॻिया माण्हू सुभाणे में बि कोशिशि कई ऐं जॾहिं हिन जी बादशाह थी उणिवीह सौ ॿटीह वग़ैरह में त हिननि कोशिशि कई अलाए कहिड़े साल मंझि त रसूल पाक सलाम जे रोज़े खे ॾाहिनि इहो जेको गुमबद ख़िदरा आहे हिन खे ॾाहण जी कोशिशि था कनि हाणे हींअर बि माण्हू सभई जेके आहिनि इन फ़िक्र जा जेके इहे मुछूं कटियल जंहिं थियनि थियूं इहो इन ख़्याल जा फ़िक्र जा माण्हू आहिनि पोइ इहो जेको आहे सो बाबा इहे सभई रधो इन सभिनी खे डाहियो डाहियो त हाणे मस्जिद नबी खे डाहिंदा मतिलबु त इहो मुबारक अॻु में कोशिशि कई आऊं वरी हाणे कंदा ॿीहर राक पनाह में पंहिंजे रख हाणे इहो सही ॻाल्हि हिते थी वई हज़रत नादा मखज़ूम हुन जॾहिं हुन सॾु कयो ऐं हू हुयो ॾुखारो कज़म जे कज़म जे आकास में लौलान तदारक हू नियामतुनि जेकर हुन ते असांजी नियामत पहुतल न हुजे हा जेका मतिलबु त अॻु में असां हुनखे नबी चूंडियो करे छॾियोसीं नबी कंदो हुआसीं मिर रब रबी तुंहिंजे रब खां हिन जे रब खां ल बिल आराए उहो मज़मूम त जेकर उछलायो वञे हा पधरे पट ऐं हुजे हा पंहिंजो गिलारो थी वञे हा मज़मूम थी वञे हा फज तबाह हो रब हू पोइ अल्ला ताला हुन ते खे चूंडियो पोइ हुन अॻु में बि चूंडियईं नबूअत खां नबूअत न बि कयाईंसि पोइ मोकिलियांइसि पोइ वरी बख़्श कयईंसि जो चयाईंसि ला ला इलाह त सुभान खे इन कुंत में नज़ाल जेको सूरत अंबिया में आहे पोइ हुनखे मज़ा कयईं न मां कयईं सालनि में अच भलनि माण्हुनि खां पोइ आयत अचे थी का ॿ आख़िरी आयुसि वई यका कफरू ऐं बेशक वेझा थिया काफ़र जेके हिन मामले में ल खू न ख त जीअं तिरख आहिनि ज़ल ज़ल जेका तिरख तिरक आहिनि तोखे थेड़ीन न हटाइनि तोखे ॿिया बि सौ रहिम सदनि अखियुनि सां लमा समय ज़िक्रु जॾहिं इहो ज़िकर तूं हुननि खे ॿुधाईं तो क़ुर मजनून ऐं हू चवनि था त हीउ बेशक मोहम्मद सलाहु जेको आहे मजनून आहे सूरत में अलाह तालू बेशक तू मजनून नाहे अलाह जो कस्मु आहे वमा हो अलाह ज़िक्रालमीन ही क़रान ऐं हीअ नबी पाक सलाहु मोहम्मद मुसम जेको आहे सो नसीहत आहे जहान वारनि जे लाइ हाणे करियूं वरी ॻाल्हि खे कंदासीं इनशा आमीन बसि सूरत ख़तमु थी अलाह वफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वाद मुस्तक़ीम सरात الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين